Objava broj 2566 29. listopada 1942. Lažni proroci Provjeravajte duhove Gospod vas upozorava da se čuvate, da ne budete obmanuti od strane lažnih proroka. On vas na taj način želi podsjetiti da provjeravate sve prije nego to prihvatite kao istinu. Provjeravajte duhove, da li su od Boga. Posljedično tome, proroci će se također pojaviti iz tame koji uzimaju pravo širiti njihova učenja u svijetu kao istinu. Onda će biti na ljudima da pomno ispitaju njihove propovjede I oni će to biti zasigurno sposobni učiniti ako žele znati istinu i apeliraju Bogu za prosvjetljenje jer Bog im je dao naznaku po pitanju toga što moraju tražiti. On im je proglasio unaprijed da će lažni proroci, lažni duhovi sebe izraziti. Ali oni će njekati Krista. Oni ga neće priznati kao Sina Božjega, kao iskupitelja svijeta. Oni će sumnjati u Isusovo božanstvo i prema tome neće živjeti u ljubavi, jer ljubav prepoznaje i ispovjeda Isusa Krista. Iz toga ćete vi prepoznati lažne proroke po činjenici da oni djeluju sasvim bez ljubavi, premda traže pridobiti ljude za sebe sa slatkim riječima i mamećim govorima. Oni obećavaju kako će spasiti svijet, a žele ga lišiti njegove vjere u Isusa Krista. Oni vas žele zavesti i na koje vas Gospod upozorava. Oni propovijedaju ljubav. Ipak, njihove su akcije potpuno bez ljubavi i njihove su riječi obmanjujuće i licemjerne. To nije duh Boži koji govori kroz njih, nego duh onoga od ispod namjesto toga. Međutim, gdje je Isus Krist ispovjedan u svijetu, to jest gdje duh Boži sebe izražava, vi ga trebate slušati jer on će propovjedati istu ljubav koja je sebe otkrila svijetu u Isusu Kristu. On će vam ukazati stazu do Boga. On će vas podučavati ljubav koja će jedina voditi do Boga. On će vam pokušati dodijeliti blagoslove čina spasenja i neprestano vas upućivati kao Isusu Kristu, božanskom iskupitelju, koji je došao u svijet kako bi uzeo vaše grijehe na sebe kroz njegovu smrt na križu. Isus Krist je došao u tijelo. On se zaputio zemaljskom stazom kako bi vam ukazao kako sebe možete osloboditi od robstva svijeta, od protivnikova jarma. On se zaputio stazom na zemlji poradi vas, zbog vašeg spasenja. Vi ga trebate slijediti i u tu svrhu ga morate priznati. Otud vi možete prepoznati istinskog proroka po činjenici da će vas voditi do Isusa Krista – u tom slučaju možete dati povjerenje njegovim riječima, jer duh koji svjedoči za njega je duh Boži. Ipak, odbacite glas onoga koji se protivi Kristu, jer on govori u ime Božjeg protivnika, koji želi voditi ljude u grijeh i vodi ih sprem njihova uništenja. Provjeravajte duhove da vidite da li su od Boga. Međutim, ako vam Bog pošalje njegove sluge koji svjedoče o njemu, onda ih slušajte i postupajte u skladu sa njihovim učenjem, jer oni su njegovi predstavnici kroz koje vam on sam govori, tako da ćete pronaći ispravnu stazu do njega. Amen.